braćo i cijenjene sestre, studio Revasin ima čast da vam predstavi novo audio izdanje Bajramsku hudbu 1421. hijđarske godine. Brige umeta su brige svakog muslimana, šeha Abdus Sameda Bušatlića. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh, wa na'udhu billahi min šururi anfusina wa min sejati a'malina.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 سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Draga braćo, kada dođe sudnji dan, Allah Đelešanohu će reći, o robovi moji, ja sam među vama postavio veze. Postavio sam veze između vas, a također sam odredio vezu između sebe i vas. I objavio sam, inne ekramakum inda Allah je Kod Allaha su najbolji oni koji ga se najviše boji. Zato, braćo, na početku ove hutbe upozoravam i sebe i vas na bogobojaznost, na takvaluk i pokornost Allahu Đerlešanu. Jer zaista nema ništa ljepše ni bolje od života u pokornosti Allahu Đerlešanu. Kako stoji u jednoj predaji ili u hadisi kuciju, kada osjede vlasi roba Allahovog koji je svoj život proveo u pokornosti Allahu Đerlešanu, Allah Đerlešanu mu kaže, moj robe, kosa ti osjedila i leđa su ti se povila i vid ti je oslabio, pa stidi se mene jer ja se zaista tebe stivim. I kaže Allah Đelešanohu, kad moj rob doživi 40 godina u pokornosti meni, ja ga spasim tri velika belaja, tri velika iskušenja i nedaće, spasim ga ludosti, gube i lepre. A kad moj rob doživi 50 godina u pokornosti meni, ja ga obračunam lahkim obračunom. Kada doživi 60 godina pokornosti meni, omilim ga kod meleka zavole ga meleki. Kad doživi 70 godina u pokornosti meni, omili mu teubu i teuba mu postane nešto najdraže u životu. Kad doživi 80 godina u pokornosti meni, upiše mu dobra djela, a izbriše mu loša djela, izbriše mu grijehe. A kada doživi i ako doživi 90 godina u pokornosti meni, glasnik s nebesa dozove i kaže ovo je pokorni Allahov rob na zemlji i bit će šefađija na sudnjem danu. Ja Rabbi, ti poklanjaš obilno i opraštaš mnogo svojim robovima i kažeš ima li neko da se pokaje da mu oprostim ima li neko kakvu potrebu da mu udovoljim i kad rob kaže ja rabbi ja sam učinio grijeh ti kažeš o moj robe ja sam ti ga pokrio i kad rob kaže ja rab ja se kajem za svoj grijeh ti kažeš ja sam ti već oprostio i primio tvoju taubu. Gospodaru, mi se stidimo da upućujemo i da tražimo od tebe zbog naših grijeha, ali kako da ne tražimo od tebe kad si ti od milostivih najmilostiviji. I ako naši grijesi imaju granice, imaju broj, pa zaista tvoja milost, gospodaru, nema granica. Zato, ja rab, obraduj postaće, obraduj tvoje iskrene i istinski pokorne robove najljepšom nagradom i na dunjaluku i na ahiretu i ne osramoti i na dunjaluku i na ahiretu. Draga braćo, danas je Ramazanski bajram, dan velikog veselja i radosti svih muslimana, svih onih koji pripadaju šehadetu i koji pripadaju islamu. Mi smo radosni neizmjerno zbog toga što smo ispostili Ramazan, što smo ukrotili naše strasti, što smo robovali Allahu Đelešanu i što smo mu ibadet činili i nadamo se da ćemo to naći na sudnjem danu na vagi dobrih dijela. Međutim, braćo, naša radost i naše veselje nisu ni blizu potpuni zbog stanja u kome se nalaze muslimani na svakom pedlju zemlje i na istoku i na zapadu, zbog stanja muslimana u Palestini, u Čečeniji, u Kašmiru, u Eritreji, u Bosni, na Kosovu i mogli bismo tako u nedogled nabrajati mjesta i države zbog onoga što se dešava muslimanima od silnih iskušenja, poniženja, ubijanja, protjerivanja, gladi, pokrštavanja i tako dalje. I pitanje koje danas često dolazi sa usta mnogih muslimana jeste kako pomoći muslimanima, na koji način se odužiti i hoćemo li mi imati opravdanje kod Allaha Đalešanuhu, a svakodnevno slušamo i gledamo svojim očima prolijevanje muslimanske krvi. Danas, braćo, većina muslimana traži opravdanje i misle da će imati opravdanje kod Allaha Đalešanuhu, a svakodnevno svojim očima gledaju sve veći broj jetima, hudovica i beskućnika. A tako mi Allaha Đalešanuhu, kod Allaha nećemo imati opravdanja ako ne izvršimo svoj zadatak. Ako ne ispunimo obaveze prema muslimanima i ako ne pokažemo da nas veže u istinu, islamska veza, imanska veza s kojom nas je spojio gospodar svjetova. Muslimani su danas zaboravili braća jedni na druge i nemarni su jedni prema drugima. Zato se pitamo gdje su oni, gdje su oni koji će odbraniti prava muslimana, prava na život, prava na slobodu i na čast, gdje su oni koji će pomoći siročetu, koji će pomoći miskinu i potrebnom je muslimanu. Koliko danas, braćo, ima je tima, na ovaj Bajram koji neće osjetiti toplinu ruke svoga oca i koliko ima hudovica zaboravljenih zbog nemara muslimana i koliko ima muslimana danas koji klanjaju Bajram u toplim i udobnim mestidima a s druge strane koliko ima muslimana koji Bajram dočekuju u ruševinama gladni, goli i bosi ko će pomoći tim ljudima takvo je naše stanje danas takav je naš hal međutim gdje je izlaz gdje je rješenje? Je li braćo rješenje u tome da zabodemo glave u zemlju ili u pjesak poput nojeva, da se zabavimo svojim dunjalukom, svojim jelom i pićem, je li rješenje u tome da zaboravimo musibete i da zaboravimo poniženja koja potresa i muslimane od istoka do zapada? Je li rješenje u tome da se, ili hoćemo dozvoliti da se prekine ta bratska veza, a mi smo jedno tijelo. Svi muslimani su jedno tijelo na zemaljskoj kugli, priznali mi to ili ne priznali, prihvatili, prihvatili to mi ili ne prihvatili. Hoćemo dozvoliti da umre cijelo tijelo zbog jedne rane, zbog jedne rane na njemu. Gdje su nam srca, braćo? Gdje su srca za koja tvrdimo da su muslimanska, da su vjernička? Mi tražimo čovjeka i želimo čovjeka muslimana koji ima srce i koji osjeća i se osjeća sa svojom braćom muslimanima, koji želim da im pomogne, koji njihove tegobe osjeća svojim tegobama, koju njihovu radost doživljava kao svoju radost. Jer ako nema ovog osjećaja, braćo, to znači da nismo razumjeli vjeru i da je ne živimo u našim životima. Da bi se posjetili na to, kao vjernici, kao mu'mini, posebno danas na ovaj dan, spomenut ćemo samo nekoliko hadisa, vallahi, koji su dosta čovjeku koji ima srce a kamoli mu'minu koji ima, koji ima srce, vjeriško srce. Resul sallallahu alaihi ve sellem spominje slučaj čovjeka, čovjeka koji nije uradio nikakva dobra, osim, osim što je, šta? Osim što je sklanjao stalno smetnje s puta da ne bi smetale ljudima. Pa ga je Allah Đelešanu zbog tog dobrog djela u džennet. Dakle, nikakvog drugog dobra nije radio. Ili prostitutka koja nikakvog dobra nije radila, činila je veliki grijeh kada je naišla pored jednog bunara gdje je vidjela žednog psa koji je skapavao od žeđi, napojila ga je i to je bio razlog njenog ulaska u džennet. Pomogla je stvorenju Allahu. A šta mislite za onoga koji pomogne muslimanu, onome koji nosi tevhid u svom srcu, u svojim prsima, onome o kome se i za koga se brinu i zauzimaju oni koji su na nebesima onome koji svjedoči da nema Boga osim Allaha. Kakva nagrada čeka takvog čovjeka, jesmo li ikada razmišljali kod Allaha Đalešanu? Ili žena koja je zbog mačke koju nije hranila ušla u džehennem i nije je pojila, ušla je zbog mačke u džehennem. Pa kakva kazna čeka one koji mogu pomoći muslimanima i sami se nazivaju muslimanima, a ne pomažu muslimanima. A ne pomažu muslimanima. Ko je braćo kriv? Ko je braćo kriv što je muslimanka Palestine morala da učestvuje u intifadi. Ko je kriv za to silno poniženje muslimanki kada u Hebronu židovi imaju svoje osmatraži se na kućama muslimana, odnosno muslimanki, i jedna od njih govori i priča šta su joj židovi radili, kako su je ponižavali i vrijeđali, između ostalog, prolazili su na svoju osmatračicu kroz njenu sobu, kroz njenu kuću, komotno i normalno zbog nekoliko židovskih porodica koji su ostale u Hebronu i poslije toga između ostalih poniženja jesu i ta da su svoju mokraću prolijevali na nju, odnosno na veš koji ona, koji ona su ušla vani. I šta kaže, zbog čega je učestvalo intifadi? Kaj kad nisu htjeli muškarci, morali smo mi. Kad nisu htjeli muškarci, morali smo mi žene. Ko će pomoći braćo? Dakle, pitamo se prije svega ko je kriv za to. Krivi su muslimani svakako prije svega muslimani arapskog poluotoka i muslimani Šama. Uzaludno je žena Palestinije doživ, dozivala novog mutasima i uzaludno je dijete i dječak dozivao izbavitelja. Muslimanski carevi i kraljevi i presjednici i ostali vladari koji uživaju u dovim dvorcima i podaju se strastima nisu čuli te krike i te vapaje. Nisu čuli jer su utonili u strasti jer se ta imanska veza prekinula a vallahi će se kajati. Vallahi će se kajati onoga dana kad im kajanje neće koristiti, kao što se kajao onaj koji je bio bolji od njih. Onaj koji je bio bolji od njih i više je dobra učinio za muslimane od svih današnjih vladara. A zvao se Harunur Rashid. I svi ste čuli za njega. Jednoga dana je zbog svoje samoobmane izišao na, svo, na balkon svoga dvorca i vidio je oblak. Vidio je oblak i obratio mu se riječima putuj ti kud god hoćeš. Putovao ti ili ne putovao, tvoj porez će meni doći u moju kasu. Znači, kiša koju ti spustiš na zemlju, da bi rodila, da bi rastinje izniklo, taj porez će doći u moju kasu. Oholost, obmana. Zbog toga što je halifa, što je vladar i što se osjeća moćan, a kada je umirao na svojoj smrti, taj halifa koji je bio mu'min, mu'min, kaže, i plaće i obraća se gospodaru svjetova dolom i kaže o ti čija vlast ne prestaje smiluj se onome čija je vlast prošla o ti čija vlast ne prestaje smiluj se i oprosti onome čija je vlast već prošla kako je postupio halifa Mu'tasim i oni koji su istinski osjećali tu imansku vezu Mi znamo za taj slučaj, ali ćemo ga ispričati zbog nastavka, zbog onoga što, što, što želimo da poručimo sa ove hutbe, što želimo da poručimo danas u ovoj ramazanskoj hutbi, ovima koji sjede ovdje muslimanima i svima ostalima, i onima do koji dođe, do koji, do koji dođu ove riječi, nadajući se i tražeći u ovome samo Allahu zadovoljstvo i Allahu nagradu. Dakle, mu otesim, kada je jedna žena muslimanka u Amuriji bila obešćašćena, ne silovana, nego ošamarena od strane kjafira, dozivala je mu Mu'tesima, on joj se nasmijao i rekao, zar misliš da će ti doći mu Mu'tesim na crno-bijelom konju da te spasi? Pa je čuo njene vapaje i došao je Haber do mu Mu'tesima i opremio je vojsku i rekao je tako mi Allaha, neću čekati da se okupam zbog džunupluka dok ne oslobodim ovu ženu, muslimanku, dok je ne oslobodim iz ruku Izraelja nevjernika, pa je opremio vojsko od 90.000 vojnika i izišli su astrolozi pred njega i rekli su mu, ne izlazi, čarobnjaci, mi smo vidjeli na osnovu zvijezda da ti se zlo sprema i da će doživjeti poraz. A on je rekao, sklonte se jer ja sam kjafir u vas, a vjernik sam u Allaha Đerlešanuhu i ja se na njega oslanjam. I otišao je mu otesim i oslobodio ženu muslimanku i osvojio, osvojio Amuriju i priključio je islamskom šilafetu. Zbog čega, braćo, to? zbog toga što je Mu'tasim znao za riječi Rasula sallallahu alaihi ve sellem men nefese an mu'minin kurbatel min kurabi dunija nefese Allahu anhu kurbatel min kurabi ljevmi kijame ko otkloni nevolju od brata muslimana na dunjavuku Allah će otkloniti od njega nevolju na ahiretu odnosno na sudnjem danu na danu najvećeg straha, kako stoji u jednom hadisu, u jednoj predaji, kada dođe sudnji dan, ljudi će doživjeti glas kakvu nikad nisu doživjeli, i žeć kakvu nikad nisu doživjeli, i golotinju kakvu nikad nisu doživjeli, i strah kakav nikad nisu doživjeli. Pa onaj, pa onaj koji je na Dunjaluku napojio mu'mina, Allah će ga toga dana napojiti. Onaj koji je nahranio mu'mina na ko Allah će ga toga dana nahraniti. I onaj koji je pomogao mu'minu, Allah će toga dana njemu pomoći i spasiše, će ga. Ili u drugom hadisu koji bilježi Bejheki, kaže, pokazat će se, ili izići će pred džehennemlije, pokazat će se džehennemlijama čovjek koji je zaslužio džennet i Allahu nagradu i oprost, pa će ga dozvati kad ga ugleda jedan od džehennemlija, od onih koji su u vatri, i reći će mu, o ti, zar me ne prepoznaješ? Zar me ne znaš? Kaj ne znam te, ko si ti? Zar, kaže, ne znaš da si jednog dana naišao žedan, skapavao si od žeđi i ja sam ti dao vode. Pa moli Allaha da mi zbog toga oprosti, zauzimaj se gospodara svjetova za mene, da me izbavi od ove patnje. I kaj zauzimao se kod gospodara svjetova i Allah je naredio da se taj izvede izvede iz džehennemske vatre. I znali su ovi dobri prethodnici, brašo, za riječi Rasula sallallahu aleyhi ve sellem, hoćete li da vam kažem koji su od vas najbolji, a koji su od vas među vama najgori? Pa su rekli, hoćemo ja Rasulallah. I rekao je Allahu poslanik sallallahu aleyhi ve sellem, najbolji od vas su oni, čijem se dobro nadate. Čijem se dobro nadate, a od čijeg zla ne strahujete. Od čijeg ste zla sigurni. Pogledajte, braćo, riječi poslanika sa Najbolji su od vas oni od kojih se uvijek nadate hajru i od čijeg zla ste potpuno, potpuno sigurni. Šta znači pomoći muslimanu? Šta znači pomoći mu'mina u ime Allaha Đalešanuhu? Pogledajte kako je to objasnio Hasan Basri. Hasan Basri jedan put poslao neke ljude da pomognu bratu u nevolji. Pa je rekao kada najđete pod, pored kuće poznatog pobo, pobožnjaka Savita Ben Nana, zovnite i njega, zovnite i njega nek vam se pridruži a bio je Ramazan. Pa kad su naišli pored nje, kaj on je u mesidu, i pitali su, hoće li izići s njima, kaj ne, ja sam motakif, ja sam u itikafu, ne mogu ja. I otišli su Hasanu i rekli mu, šta je ovaj rekao? Pa je Hasan poslao čovjeka i kaj idi, reci mu, reci mu, zar ne zna da je izići u pomoć i u susret bratu muslimanu bolje nego obaviti dobrovoljni hač. I otišao je ovaj i prenio mu Hasanove riječi, A onda je ovaj pobožni čovjek rekao, sačekajte me i ja ću s vama. Sačekajte, napustit ću i tikav i izići ću da pomognem bratu muslimanu. Dakle, braćo, ovi naši dobri prethodnici, koji se stalno sjećamo kroz divne primjere su znali vrijednosti imana. Znali su da iman ima svoje zahtjeve i oni su, i oni su i ispojili. I oni su žudili za džennetom. Wallahi istinski žudili za džennetom. I za šehadetom za šehadetom na Allahovom putu. Zašto, braćo? Zato što svi ljudi umiru. Zato što svi ljudi umiru. Al mu'mini umiru kao šehidi. Al mu'mini umiru kao šehidi. Ili kako je rekao Zubeir, radijallahu ta'ala an, mi ne umiremo utrobama naših kuća. Mi ne umiremo u utrobama naših kuća, nego mi umiremo pod sjenama naših sablji. Takav je život mu'mina. Jer on čezne za Allahovim zadovoljstvom i Allahovom nagradom. Zato što iman ima svoje zahtjeve, iman nije gola tvrdnja. Iman nije samo izgovaranje riječima la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. On se mora potvrditi. Jer iman, odnosno vjerovanje, izgovaranje samo riječima bez dijela je poput, poput ruže bez mirisa. A dijela bez imana se ne prihvataju i ne primaju kod Allaha Đalešanuhu. A jedan od zahtjeva imana, jedan od zahtjeva imana, braćo, jeste islamsko bratstvo. Pomaganje muslimanu pomaganje muslimanu, braniti muslimana, voljeti muslimana, hvaliti muslimana, izići mu u susret, udovoljiti njegovoj potrebi. To je naša akida. To je naša akida. Danas se muslimani izjedaju međusobno braćom. I mi to vidimo svojim očima. Izjedaju se međusobno i žive bez ponosa, bez dostojanstva, bez svojih institucija, bez svojih obdaništa, bez svojih škola, bez svojih univerziteta, bez svojih firmi. Zbog čega? Zbog čega, braćo? Dok kršćani i židovi sve to imaju. Mi nemamo obdaništa jednog našeg islama. Zato što je Allah hak. Zato što je Allah istina. I što je on obećao pomoći islam sa on, i obećao je prosperitet vjeri sa onima koji budu vjeru nosili istinski istinski iskreno ima Allaha Đelešanuhu i koji budu žudili za džennetom, a ne za dunjalukom. I zbog toga što je Resul sallallahu alaihi wa sallam rekao istinu kada je kazao ništa vas neće odvesti u neprijateljstvo osim onoga zbog čega ste već bili neprijatelji. Ništa vas neće odvesti u neprijateljstvo osim onoga zbog čega ste već bili neprijatelji. A zbog čega smo s već bili neprijatelji? Zbog dunjaluka, zbog vlasti, zbog vlasti, zbog imetka, zbog položaja, zbog lažnog ugleda, zbog zaborovana Allaha Đelešanuhu, zbog plemstva, zbog nacionalizma i ostalih nakaradnih svatanja ideja koje čovjek mora prihvatiti kad ne prihvati istinu, kad zaboravi na istinu. Onda mora tražiti, tražiti nekako, drugo, nekako drugo rješenje. I nikada laž, vallahi braćo, nikada la, laž i zabuda nisu bili gornji i nisu vladali, osim kad nosioci istine posustaju. Osim kad nosioci istine posustaju i kad njih uhvati gaflet, gaflet i nemar. I danas većina muslimana, braćo, su muslimani po svojoj vanštini. A pogledajte gdje se krije rješenje na pi i odgovor na pitanje koji postavljaju čina muslimana. Zašto su kjahri danas jedinstveni? Pored toga što su na kufru, pored toga što slijede laž, a zašto su muslimani razjedinjeni i jedinstveni, iako slijede istinu? Imaju sa sobom istinu. Evo odgovora. Kaže Allah Đelešanuhu, وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَ U suri Ostavite grijehe javne i tajne. ostavite grijehe javne i tajne. Dakle, ne griješte prema Allahu ni javno ni tajno. A danas kod muslimana je kad prihvatije vjeru, samo ne, samo ne čine većina nije ove vanjske grijehe. Ne piju, ne bludniče, ne dogiraju se i tako dalje. A tajni greha, onoga što u njim prsima, u duši, od zavidnosti, od zlobe, od mržnje, od gibeta. Musliman nije. Musliman nije. Ne misli, brate da je islam u bradi. Ne samo u bradi, nego i u namazu. Ako ti želiš, ako ti želiš da dobrota kod tvoga brata nestane, ako si zloban prema njemu, ako mu zavidi zbog ilma, zbog imetka, zbog onoga što on posjeduje, i ako u njegovom oku trun vidiš kao balan, onda znaj da nešto s tvojim ibadetom nije u redu. Jer braćo ne dolazi poraz izvana. Ovo moramo zapamtiti. Poraz dolazi iznutra poraz dolazi iznutra, kako kaže Allah Đelešanuhu, za one koji su bili učesnici Uhuda i doživjeli su poraz s kim? S Resulom sallallahu veselem. On je bio među njima, ali Allah stavljeni iskušenju življavi poraz. Pa kaže uzvišeni, A وَلَمَّا asabatkum مُصِيبَتُمْ kad asabtum مِتْرَيْهَا Zar onda kad ste doživjeli, kad ste doživjeli musibet koji ste vi njima duplo nanijeli, zar ste rekli šta? Kultum enna hada odakle je sad ovo? Odakle je sad ovo? I Allah daje odgovor ashabima. Allah daje odgovor ashabima. Kul huwa mine indi anfusiku. Reci, to je od vas. To je od vas, nije od Allaha Đelešanu. To je ono što se krije u vašim dušama, u vašim prsima. Vaša vanština je dobra, ali u vašoj unutrašnjosti su ponikle određene misli koje nisu u skladu sa Allahom vjerom i sa Allahovim propisom. Neki su Čezme za dunjalukom, za dunjalučkim dobrom, za ratnim plijenom. Drugi su odbili poslušnost poslaniku, sallallahu alaihi wasallam. To je ono što je unutra. Ne zbog vaše majštine, izišli ste, niste kukavice, odazvali ste se, ali ste izgubili. Dakle, braćo, poraz dolazi iznutra na izvana. Zato mi trebamo, zato mi trebamo ljude i generaciju odgojenu na Koranu i sunnetu, istinske nosioce Allahove vjere, trebamo vođe će podmetnuti svoja leđa, koji će nositi istinski Allahovu vjeru i taj emanet od Allaha Đalešanu i pomoći muslimanima i žrtvovat na tom putu i biti spremni da prvi daju svoj život na tome. A ne trebamo demagog, demagoge i prevarante i lopove i lažove. Ali dok se ne vratimo Kur'anu i sunnetu, takvi će s nama vladati. Takvi će s nama vladati. Dakle, mi trebamo istinske, istinske mu'mine i treba svi da budemo i iznutra i izvana pravi vjernici i treba da žudimo za džennetom kao što žudili ashabi. A put do dženneta je jedan, to je put Islama i put kojim je kročio i hodio Resul sallallahu aleyhi ve sellem, a on nam je otvorio kapije, svih osam kapija dženneta. Svih osam kapija dženneta i poziva nas tome. Kako? Kaže Resul sallallahu aleyhi ve sellem, onaj ko bude klanjao namaz, Onaj ko bude klanjao namaz, on će biti pozvan sa kapije na, namaza. Onaj ko bude postio, bit će pozvan sa kapije posta u džennetu. Onaj ko bude dijelio sadaku, sa, sa vrata sadake, koji su u džihad, sa vrata džihada. I tako dalje. Osam kapija spomenuo poslanik sa veselem. I dobra djela koja važe za to. I pogledajte najboljeg čovjeka poslije Resula, sallallahu alaihi sallam, u Bubekra. Kad je to čuo šta pita, to je čovjek koji razumio vjeru, braću. Wallahi to je razumijevanje vjere. Ja Rasulallah, hoće li neko biti prozvan sa svih osam kapija? Hoće li biti ljudi koji će biti prozvani sa svih osam kapija? To je čežnja vjerničke duše. Da uradi sve od ovoga. Neće se zadovoljiti samo s namazom. Neće samo s postom. Neće samo sa sadakom. Ne! Nego i s džihadom, i s davom, pomaganjem muslimanima, sva, sav svoj život hoće da uloži u to, u zgradu islama. U zgradu islama i da nađe to na sudnjem danu kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem nasmijao se poslanik i kaže hoće a ja mislim da si ti Ebu Bekr ti ja mislim da ćeš ti biti pozvan sa svih osam kapija zato je na tom putu potrebno sabra potrebno sabra i dovi stalno Allahu dželešanuhu i samo ćemo za kraj spomenuti predaju koja ne stoji u sahih hajnu koja ne stoji u sahih hadisima ali je jako poučna jako poučna bilježi je Budavud i kaže da je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem točak islama se stalno okreće. Točak islama se stalno okreće, pa se i vi okrećete s njim. I kad je doće vakav, doće vrijeme, kad će se razdvojit Kur'an i sultan. Kad će se razdvojit Kur'an i vladar. Ali vi se ne odvajajte od Kur'ana. Doživjet ćete vakat kad će vam emiri biti oni, kad će vam vladari biti oni, koji ako im se budete pokoravali, odreši vas u zabludu. A ako im se ne budete pokoravali, ubijaće vas. Pa su rekli, šta nam preporušiš, ja Rasulallah? pa je preporučio da budete ko sledbenici Isa a.s. Njih su željeznim kliještima, njima su željeznim kliještima odvajali kosti od mesa ili željeznim češljevima, ali nisu popustili. Nisu ostavili svoju vjeru, jer kaže tako mi Allaha bolje vam je da umrete časno na Allahovom putu, nego da živite u grijehu, odnosno u poniženju. Zato, braćo, podijelimo danas bajramske radosti sa našim porodicama, sa našim rođacima, prijateljima i komšijama. Rastužimo, rastužimo šeitana, braćo, našim jačanjem naših veza, naših bratskih veza, međusobne pomoći, samilosti, solidarnosti, opraštanja i tako dalje. Molimo Allaha Đalešanu u ovome časnom danu, sa ovog časnog mjesta, da ubrza pobjedu istini, da pomogne našoj braći u Čečini i u Palestini, da uništi dušmane, da uništi židove, proklete židove koji takvo zlo nanose muslimanima, muslimanima u Palestini. Molimo Allaha da onda pomogne muđahide na Allahovom putu na svakom mjestu. Molimo Allaha da primi naše dove, naše ibadete, da nam oprosti grijehe i da nas uvede u džennet i da nas spoji sa Rasulom sallallahu alaihi wa sallam onima koji su nas pretekli u dobru. آمين تقبل الله منا ومنكم وغفر الله لنا ولكم